50 languages. 47 47. การเตรียมตัวเดินทาง Els preparatius de viatge. คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว Has de fer la nostra maleta. อย่าลืมอะไรนะ No te'n pots oblidar de res. คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ Et cal una maleta gran. อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ No oblidis el teu passaport. อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ No oblidis el teu bitllet. อย่าลืมเช็คเดินทางนะ No oblidis els teus xecs de viatge. เอาครีมซันแทนไปด้วยนะ Emporta't crema solar. เอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะ Endut-te ulleres de sol. เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะ Emporta't un barret pel sol. คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหม Et vols endur un mapa de carreteres? คุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหม Et vols emportar una guia de viatge? คุณจะเอาร่มไปด้วยไหม Et vols emportar un paraigua? อย่าลืมกางเกง เสื้อและถุงเท้านะ Pensa en pantalons, camises i mitjons. อย่าลืมเน็กไท เข็มขัด และเสื้อนอกนะ Pensa en corbates, cinturons i jaquetes. อย่าลืมชุดนอน เสื้อใส่นอน และเสื้อยืดนะ Pensa en pijamas, camises de nit i samarretes. คุณต้องใช้รองเท้า รองเท้าแตะ และรองเท้าบูท Et fan falta sabates, sandàlies i botes. คุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้า สบู่และกรรไกรตัดเล็บ Et fan falta mocadors, sabó i un tallaungles. คุณต้องใช้หวี แปรงสีฟันและยาสีฟัน Et fa falta una pinta, un raspall de dents i pasta dental.